kuma suna kula da tunanin daukar fansa na rantse da darajar tsafi duk tsotsayin da ya kai wani mahaluki hannunsa sai masa kisan gilla irin wanda ba ta bai ba yake ummina ki sani cewa tsafi ko jarunta ba za su yi aiki a kansu ba ta ya zan koma gare su har na samu nasarar saki ɗebo ruwan tsumin bayan da samar ta ji wannan batu sai ta bushe da dariya daga bisani kuma sai ta rushe da kuka al'amarin da ya tayar da hankalin markahun samus kenan ya cika da mamaki nan fa shiga ta yana mai tambayarta yace yaki ummina ina dalilin kukanki ina dalilin dariyarki samara sai ajiyar numfashi sannan ta goge hawayenta tace ya kai dana ba wani abu bane ba ni dariya sai ganin saurin sarewarka duk da cewar ka kasance jarimi mai tsayawa tsayin daka bisa biyan bukatunsa haka kuma ba komai ne yasa ni kuka ba sai tunani da mahaifinka wanda ya kasance gawar taccen jarumi mayaki kuma sadauki wanda bai san tsoro ba a tarihin rayuwar mahaifinka bai taba gudun wuya ba kuma komai wahala abu in dai sarki ya umarce shi da yayi sai yayi shi ba zai ce ba zai iya ba ko da ku ya san cewa abin ba zai yi ba mahaifinka jarumi ne na gaske kuma ya bar gagarumin tarihi ga al'ummar aljin dan yayi abin da har yau har gobe wani bai taba yi ba kuma ba za a samu wanda ya ba zuciyarsa ta washe gabarin dukkan tsoro ya sake matsa jikinsa maratu ya kama kafadinta ya rike yana mai jijjiga ta ya yake ummina na roƙe ki dan daraja iyayenki da kakanninki da ki gaggauta sanar da ni labarin mahaifina da yadda aka yi bar wa duniya gagarumin abin tarihi ko da jan haka sai hawaye ya ci gaba da zuba dake dake a idanun samaratu kawai sai ta miƙe tsaye ta yar tafiya ta kuku ta juya markawo sabus baya sannan ta soma bashi labari kamar haka kimanin shekaru 769 baya an yi wani takaddarin sarki a birnin Paris wanda ake kira Dawamul Huzbar shi wannan sarki barkeken kato ne kuma sadoki ne daga cikin aljanu ya kasance kasar gumin matsafi sarki Dawamul Huzbar ya shahara duniya kuma ya tumbatsa da tarin dukiya mayaka da karfin mulki sai da ya zama kowanne sarkin aljanu na duniya na bashi haraji karshen kowace shekara saboda tsananin tsoron sadaki yayin da sarki Dawam Huzubur ya ga cewa kurjinin sa yayi yawa a duniya sai ya fara fito da sabbin salo na zalunci akan sauran sarakunan duniya Abinda da yake yi koshi haka kawai idan ya bushi iska sai ya aike wa da sarki cewa gashi nan tafi rana kaza zai kawo ziyara tun kafin ranar zuwan nasa ta yi sai kaga hankalin sarkin da za a je wa ya duguzu sai wani ma kafin aje din ya kamu da rashin lafiya sai dai a ga ya tsumbure cikin kwanaki kaɗan wani ma sanadai ajalinsa kenan ba wani abu bane ya janyo haka sai irin wulakancin da sarki da wam huzbur ke wa sarkin da ya ziyarta yana daga cikin halayen sarki da wam huzbur idan ya ziyarci sarki sai ya tara da dukkanin matansa na aure har da makoyi kuma duk macen da ya tara da ita nan take zai kashe ta komai kyawunta komai muninta domin dokar tsafin su ce kada mace ta samu ciki da shi ta haihu muddin ta haihu to abinda ta haifa din ne zai zama ajalinsa baya ga wannan mummunar ta'asa da sarki da huzubur yake yana kuma kwace dukiyar sarkin gaba daya ya mayar da shi mutsiyaci kai hatta su tarasawa ba zai bar masa ba sai dai bayan tafiyar sa fadawa su kawo agaci wannan shine babban abin farin cikin da huzubur duk sa'ar da ya ga yayin sarki wannan wulakanci sai ya tarusa dariya ba zai daina dariyar ba har sai ya fice daga garin da ya barna wani lokaci kuma idan wamu huzubar zai tafi ziyara wata kasar yakan tafi da sojojin yakin sa ne guda 40 kowannan sa hamshakin mayaki ne dauke da mugun makama idan sarki yawa wamu huzubar gardama yakan kashe shi sannan ya umarci sojojin sa da su kashe al'umar garin gaba daya sannan su baje gidajen su har sai sun yi lebur da kasa tamkar ba a taɓa rayuwa ba a birnin a wannan lokaci kanwar mahaifinka ce ke mulki a wannan birni na Kisra sunanta Gimbiya Hashalai bin Subus Gimbi hashlek kyakkyawar budurwa ce yar shekaru 23 samun kamar ta a wannan zamani abu ne mai matukar wahala tunda take bata san ɗa namiji ba kuma a ka'idar dokar mulkin Kisra namiji baya zama sarki sai dai mace ita kuma macen ba za ta yi aure ba kuma sai tsarkakakkiya wanda namiji bai santa ba kuma har ta mutu akan karaga ba za ta tara da ɗa namiji ba gaba ɗaya al'ummar aljanu na birnin Kisra sun yarda da wannan doka kuma ita suke bi shekara da shekaru tun kakanni a wannan zamani babu wata daula mai yawan daular Kisra dan haka sauran ƙasashen aljanu ke shakkar kawo mata rai amma duk da haka bayyana sarki da Dawamul Huzbur ta kaɗa hanjin cikin kowa dan an san cewa zai iya tunanin ya kawo ne domin ya yarda da kansa kuma ya yarda da mayakansa baya shakkar tunkara kowace kasa mai yawanta da karfin mayakanta ana na a cikin wannan dari dari har sai da ya zama na sarki Dawamul Huzbur ya ziyarci dukkanin manya-manyan kasashen aljanu yayi wa sarakunan su wulakanci irin wanda ya so. kasar Kisra ce kadai bai so ba ba komai ne ya hana shi zuwa ba sai shakkar yadda gumurzun zai kasance shi a karan kansa baya tsoron zuwa to amma yana da wani boka wanda ake kira Kasumul Habasus shine dakatar da shi yace da shi ba za mu shiga birnin Kisra kai tsaye ba sai da cikakken shiri don haka akwai bukatar lokaci wata rana sarki da huzubur na zauna ana fadanci sai dubu boka kasumul habsus yace ya kai abin dogaro na kai sani cewa labari ya zo min cewa duk duniya a halin yanzu babu wata 'ya mace mai kyawun gimbiya hashalek ta birnin kisra tun kafin na ganta zuciyata ta ta da sha'awarta lalle ina son ka nuna min fuskar na gani yanzu ko da jin haka sai boka kasumul habsus ya bushe da dariya ya ce ya mai duniya ka sani cewa wannan aiki da ka umarce ni da yi shan ruwa ya fi shi wahala a wajena amma hadarin sa a yanzu daidai yake da tashin duniya gaba daya cikin mamaki sarki da wamul huzbur ya sake duban boka kasumul habsus yace ina dalilin wannan furici naka bokan ya numfasa yace ina tsoron idan ka fuska gimbi a shalai zaka dimauce ka gigice mana babu mamaki ma kace dole a shiri yanzu yanzu a tabbirnin kisara in ku akai hakan ba tare da anjira lokacin da ya dace ba za a gwabza yakin da zai janyo yakin duniya gaba daya sai ta kai ta kawo cewa babu sauran mutum ko aljan da zai rage a doran kasa sa'ad da sarki da wa huzbur ya ji wannan batu na boka kasumul habsus sai ya kawo goron numfashi ya aje sannan ya ce na rantsi da darajar tsafi ba zan ci a birnin kisra ba sai bisa lokacin da kai umarni maza ka nuna min fuskar gimbiya hashalek na gani dawamul husbur na gama rufe sa boka kasmul habsus ya daga sanda tsafin zai nuni zuwa ga wata garkuwar karfe take sakala a jikin bangon fadar take surar gimbiya shalak ta bayyana gaba daya tun daga kanta har zuwa kafafunta yayin da sarki dawam husbur ya arba da wannan kikkiawar sura sai ya rude ya rikirkice bai san sa da ya miƙe zumbur ba ya tafi zuwa jikin garkuwar ya rinka subatata ko daga wannan abun kunya da sarki dawam huzbar ke yi sai boka kasumul habsus yayi sauri ya kawar da hoton sannan ne sarki dawam huzubur ya dawo cikin hayyacinsa cikin alamun kunya ya koma kan karagar mulkin sa ya zauna sannan ya dubi bokan ya ce, ya kai babban boka kai sani cewa ban taba ganin mace mai kyawu irin wannan ba dan haka na tabbata cewa daga yau ba zan gushe ba sai ina mafarki da ita a kullum bisa wannan dalili na baka kwana uku rak ka je kai bincike ka zo ka sanar da ni ranar da zan kai ziyara birnin Kisra in ba haka ba kuwa zan shirya na tafi a duk sa'ar da naso komai ta fanja mafanja yayin da boka kasmul habsus ya ji haka sai ya murmushi yace karka damu ya shugabana ni bawanka a shirye nake na bi dukkanin umarninka lalle zan tafi dan aiwatar da wannan aiki tabbas zan dawo gare ka da cikakken amsa bayan kwanaki uku daidai da wannan kalami ne boka kasmul habsus ya sallama ya bace fat sarki da wamul huzbur ya tashi shiga gida fada ta watse kowa ya kama gabansa tsawon kwanaki uku sarki da wamin huzubur bai rintsa ba yadda ya ga rana haka ya ga dare da ya rintse idanunsa da niyyar ya bacci sai ga gimbiya hashalaik ta bayyana gare shi kuma ko da abinci yake ci idan ya ɗauki kofi zai sha ruwa sai ya ganta cikin ruwan kai komai ya taɓa ita yake gani a jiki sai dai kawai a ga yana ta kyalkyala dariya shi kadai tsawon kwanaki uku nan dai dan karamin mahaukaci zama a safiyar kwana na ukun fara ta zauna tunda asuba ku sarki da huzubar ya fito fadawansa duk suka taru birni da kauye haka ma sauran al'ummar ƙasa sai da ya zama na fadar ta cika makil babu masa katsinke sarki da huzubul ya kagu da ganin isuwar boka kasumul hafsus har sai da ya zama yana miƙewa daga kan karagarsa yana kai kawo sai da rana ta hudu sannan aka ga bangon fadar ya tsage boka kasumul hafsus ya ratso ta ciki kamar haske ya bayyana gaban sarki nan fa fada ta ruɗe da shewa sarki yayi tsawa aka yi tsit kamar mutuwa ta gifta shi ko boka kasumul habzus sai risuna ya kwashi gaisuwa dawamul huzbur ya koma kan sai ya zauna yana mai murmushi sannan ya dubi bokan ya ce ya kai abin dogaro na kai sani cewa tsawon kwanaki uku nan barci ya wani idanuna tunani na da begen sha'awa sun mamaye zuciyata bana komai so dokin jin bayanin ka, maza ka sanar da ni abin da ka zo da shi boka kasumul habasa sai ya gyaran murya game da haɗiyar miyau sannan ya ce ya shugabana nayi bincike kuma an dace tsafi ya nuna min cewa ba za mu samu damar shiga birnin Kisra ba sai nan da kwanaki 90 domin gabatar da cikakken shiri shirin kwaba na komai bane face na kera wasu tsafaffin makaman yaki guda casa'in. waɗannan makamai dole ne su kwana 90 a cikin wani tsumin tsafi da zan haɗa yau dinnan tabbas za a zubar da jini mai yawa a birnin Kisra irin wanda ba a taba zubarwa ba ya kai wannan sarki kai sani cewa in dai baka tafi birnin Kisra da waɗannan makamai ba bukatar ka kan biya shalek ba za ta biya ba maimakon mayaka arba'in da kake da su dole ka ƙara 50 zama casa'in daidai lalle ka sa ka su kera waɗannan makamai a yau haka kuma a yau din ka aike da wasiƙa zuwa ga Gimbiya Hashalek ka sanar da ita cewa kana nan tafi nan da kwana 90 dan haka te shirin tarbarka da kyakkyawan nufi Kar ka damu da nisan da ke tsakanin Farisa da Kisra muna da hadimin da zai kai wasikar ya dawo a cikin sa'a guda yayin da sarki Dawam Huzubat ya ji wannan albashir sai ya cika da tsannan farin ciki nan take ya bayo sa umarnin fara kera makamai su ko su kawo aiki ba ji ba gani magatakarda ko ya cika aikinsa take boka Kasmul Habsus ya karbo wasikar ya tafi abinsa a nan birnin Kisra ko gimbiya Hashalek na zauna akan karaga fada an kewaye ta ana ce. mahaifinka na zauna a bangaren hannun damanta a matsayinsa na waziri sauran dakaru na tsatsaye rike da makam. sauran fada da jama'a gari suna zazzaune ana tafiyar da harkokin mulki kamar yadda aka saba yau da kullum ba zato ba tsammani sai aka kasa ta tsage wani mitsitsin guntun aljani ya ratso ta ciki ya bayyana gaban gimbiya rike da wasiƙa har mahaifinka ya zare takobi zai afka masa sai gimbiya ta tsayar da shi ya koma ya zauna gimbiya hashalat ta dubi guntun aljannan wanda bai fuka mu guda ba tace kai kuma waye daga ina ka fito aljannin ya bushe da wata irin dariya mai kama da kukan jariran bil adama yace suna na kaftar ni ne babban hadimi ga boka kasumul habsus na birnin faris ban zo nan dan komai ba sai dan isar da sakon sarkin mu mai babbar daraja yana gama faɗin haka ya mika gimbiya wasiƙa ko da ta karɓi wasiƙa sai aljanin ya rikide ya zama haske hasken ya bi karkashin ƙasa ya nufi, ita ko ƙasar da ta tsage sai ta koma ta gimbiya shalai ta mika wasiƙa ga magatakarda shi ko ya warware ta fara karantawa kamar haka daga sarki mai babbar daraja sarki mai huzbur na birnin Faris zuwa ga gimbiya Shalek ta birnin Kisra na rubuto miki wannan wasiƙa dan na sanar da ke cewa ga nan nan tafi zuwa kasarki nan da kwana 90 lalle ki shirin tarbata ina son ki sa ai mun kyakkyawar tarba ma'ana a kashe dukiya mai yawa wajen bani masauki da lafiyayyen abinci sannan ki tanadin mun kyawawan kuyi waɗanda zan fara tabawa kafin na zo kanki rashin bin wannan umarni daidai yake da asarar gaba ɗaya rayukan al'ummarki da kuma rugujewar kasarki ko da magatakarda ya zo na a karatun wasiƙa sai fada ta ruɗe da iface iface da koke koke ita ku gimbiya shalek ta yi zugun bata ce komai ba idanunta suka ciko da kwalla ta fara zubar da hawaye kowa cikin fadan ne kama kuka banda mahaifinka shi kadai ne zuciyarsa ta kekashe ran sai baci kawai sai miƙe tsaye da katsawa nan take kowa ya nutsa kai shi mahaifinka ya ce ya ku al'ummar Faris yau kun ba da kunya domin taron yawan ku ya zama taron banza shin babu maza ne a cikin ku dan me wani mahaluki guda ɗaya zai tashi hankalinku har ku firgice ku kama koke-koke na umarce ku da kowa ya tafi gida ya fara shirye-shiryen yaki lalle ba za mu sallama kanmu ga wannan azalimi ba sai dai mai fito na fito mu da shi koda ku zai ƙara da dukkaninmu ne sai mun yi fito na fito yayin da jama'a aljanun nan suka ji wannan fito sai suka fara sulalewa ɗaya bayan ɗaya suna barin fadar don gudun fushin mahaifinka kaf birnin faris babu wanda ake tsoro sama da mahaifinka domin shi ne sarkin yakin ƙasar, babu wani jarumi kamar sa shi kadai yana iya yakan gari guda na aljanu ya fatattake su kai har kirari ake masa ana cewa gaishe kallar kul bin sabus kai ne sadaukin sadaukai kai ne turken farisa ka tsare gida ka tsara da guguwa kake mai bankade makiya annoba kake mai share gari da jama'a in ka bayyana sai jini ya malala tamkar an bude maliya bayan fada ta watsa ya rage saura gimbiya hashalek da larkul kaɗai a zaune sai ta shekar kuka sannan ta ce ya kai yana ka sani cewa duk duniya ba wani sarki mai ƙarfin sarki da wamul huzba gaba ɗayan manyan ƙasashen nan na aljanu ya shige su ya wulaƙanta sarakunansu mu kaɗai ne muka rage masa tabbas ya fi ƙarfin babu yanda za mu da saboda me zaka ce mai shirin ya ƙasa ko ko so kake a shafe birnin Kisra daga doron ƙasa shin kana so a mance da tarihin mu ne a duniya cikin fusata larkul ya miƙe tsaye ce saboda muna tsoron karfin sa sai mu zauna yazo har cikin kasan mu ya ci mutuncin mu ai da mutun ya mutu rago gare ya mutu jare haka bil adam suka ce kuma sun yi gaskiya na rantse da darajar iyayenmu da kakannin mu zan jagoranci mayakan ƙasar nan mu tar da wa mu huzubar a wajen gari tun kafin ya iso haka kuma na rantse da darajar yan kwantaka muddin ina numfashi a doron ƙasa ba zan bar rayuwarki ta salwanta a hannun wannan azalimin banza ba da gimbiya hashalek ta ji wannan batu na dan uwanta sai ta yi shiru tana nazarin al'amarin zuwa tsawon dan lokaci daga bisani tace ya kai dan uwana haƙiƙa na gamsu da bayananka kuma na ji dadin su aina na amince sai dai ina da shawara ina so ka yi tunani shin ka san dalilin da yasa tuntuni da dawamul huzbur bai zo kasan nan ba ba komai bane face shakkar abin da zai tunkara ko da ya san yafi karfin mu dole ne ya yi shayi saboda yawan mu da karfin sojojin yakin tabbas idan ma zai samu nasara kan dole ne ya asara sojoji masu yawa hmm. shin ka yi tunanin dalilin da yasa ce ba zai zo ba sai bayan kwana casa'in? dabara ce ta samun damar yin cikakken shiri komai karfinka da ka dole ne ka nemi ƙarin shiri mu ma ya kamata mu nemi ƙarin shiri kai sani cewa akwai wani mashahurin boka da ke cin jejin Ramalas mai suna Fasahul Hakamat daga nan zuwa inda yake tafiya ce ta kwana 13 jejin Ramalas na tsakanin ƙarshen garin nan da yankin ƙasar Shabur na shawartar ka da kai shiri ka je wajen wannan boka tabbas zai iya baka babban taimako domin na dade da samun labarin sa da irin abubuwan al'ajabin da yayin da Larkul ya ji wannan shawara ta yar uwarsa sai sa ya sanyi kuma ya aminta da ita washe gari ya tara gaba ɗaya mayakan kasar ya sanar da su cewa kowa ya ci gaba da shirin yaki shi kuma zai tafi jejin Ramlas kuma zai dawo a cikin mako biyu nan take mayakan suka tabbatar masa da cewa za su ci gaba da shiri har ya dawo ba tare da bata wani lokaci ba ya sallama da su sannan ya dawo gida domin ya sallama da ni. a wannan lokacin na dauke da cikin ka wata takwas na yayi nauyi bana iya komai sai dai ku yangi sai mu ina zaune a cikin taraka ya bayyana gare ni cikin shirin tafiya gaba ɗayan makamansa na yaki na tare da shi ko da na ganshi cikin wannan hali sai hankali na ya tashi na miƙe zumbur na tare shi ina mai cewa ya kai mijina ina za ka yanzu kai shirin yaki haka larkul yi murmushi mai taushi a gare ne ce kwantar da hankalinki ba yaki zan tafi ba zan kai ziyara ne ga wani bokawa shi fasahul hakamat a can jejin ramlas domin neman taimako bisa ga garumin yakin da ke gaba. ko da ya zo na azancan sai na fashe da kuka al'abarin da ya taya masa da hankali kenan ainin ya fara rarrashi na yana cewa ina dalilin kukanki ya abar kaunata alhalin gana a tare da ke dole ne ne kuka domin na san cewa abin da zan haifa zai zamo maraya ya kai mijina ka sani cewa duk abin da ya faru jiya a fada na samu labarinsa na san cewa duk shirye-shiryenka na yaƙi da azalimi da wamul huzbur tabbas ya fi ƙarfinmu lalle idan kuka yi gaba da gaba sai nasara kanka na roƙe ka dan daraja soyayya da ke tsakanina da kai ka janye batun yaƙin nan zai fi kyau mu rungumi ƙaddara mu kyale da wa mu huzubur ya shigo kasar nan ya abin da ransa su na san duk hakilon da kake kan rai ɗaya ne wato 'yar uwar ka sarauniya shin yanzu zaka so a rasa miliyoyin rayuka kan rai guda yayin da ya ji wannan tambaya sai jikinsa ya sanyi hankalinsa ya ƙara dubu zuma bai san sa'ar da idanunsa suka ciko da kwalla ba ya kama kuka daga can kuma sai kwala ihu mai firgitarwa har sai da dukkan barorin gidan suka hallara a gaban su ko da suka ga babu komai sai suka bace larkul ya dago kai ya dube ni sannan ya ce a bar kaunata ki sani cewa duk fadin duniyar nan babu abin da nake so sama da abu uku abu na farko shine yar uwata Gimbiya Shalaik abu na biyu shine mulkin kasan nan wanda na gada tun iyaye da kakanni abu na uku shine ke na rantse da martaba iyayena ba zan bari wani mahaluki ya zo ya saba al'adam ta mulki ba ko ya ci mutuncinta wajibi ne a gare ni na tsare sarauniya na tsare mutuncinta na kare lafiyarta hakika na yi niyyar aiwatar da hakan babu gudu babu ja da baya a shirye nake na rasa rayuwata dan ganin na cin mabudina lokacin da larkul ya zo na zancansa sai na sake fashewa kuka har zuwa dan lokaci shi ko bai gushe ba yana rarrashi na har na daina kuka sannan ya ce ni yanzu na zo ne ne miki sallama kuma ba zan dawo ba sai bayan mako biyu ko da jin haka sai na rungume shi ina mai kuka na ciya kai miji na hakika wanda ya nisa baya jin kira babu kalmar da zan faɗa ta sa ka janye wannan nufi naka abinda nake so da kai shine kai min sallama tamkar irin ta wanda ke ciwon ajali ma'ana idan kana da wata wasiya da zaka bari ka faɗe ta domin ina ji a jikina cewa wannan rabuwa da zamu ni da kai ita ce ta ƙarshe ban yi tsammanin za mu sake haɗuwa ba nan take tausayi na ya kama mahaifinka ya sake rukunkume na jikinsa yana mai zub da hawaye sannan ya ce dan me zaki faɗa haka alhalin na gaya miki cewa zan dawo bayan mako biyu yayin da naji wannan tambaya sai na ɗago kai muka dubi juna na ce ya kai mijina ina son ka sani cewa ita tafiya kafin ka yi ta ne kake da ita amma bayan ka yi ta ita ce ke da kai sai abin da hali yayi ni dai ne maka fatan alheri da samun nasara amma lalle ka bar mun wasiya ya sumbaci shi na yace yake a barkaunata mafi soyuwa a raina wasiya ta guda ɗaya ce a gare ki na san ki kasance mai matukar kaunar abin da zaki haifa idan ya kasance namiji ki kyautata masa komai ya bukata ki masa ki horar da shi bisa rashin tsoro da jarumtaka domin buri na ya gaje ni kuma ki rada masa suna markahun sabus yayin da naji wannan batu sai farin ciki ya lullube ni domin ma'anar sunan shine magajin uba na dube shi nace menene hikimarka akan wannan larkur yayin murmushi sannan yace na zabi wannan suna ne domin na san cewa in dai namiji kika haifa sai ya kama da ni kuma ba zai taba zama rago ba ko matsoraci haka kuma idan kina ganin sa zai rinka ɗebe miki kewar shi ko da zo na azancan sa sai na sake fashewa da kuka na rungume shi mu duka muka wanzu muna masu kuka har tsawon lokaci sannan ya janye jikinsa daga nawa ya juya ya tafi yana wargena ni ko ina daga masa hannu har ya buɗe fukafukansa ya sama ya bace cikin gajimare har yau har gobe bana mancewa da kamanninsa na rantse da darajar tsafi na da kai da shi babu bambanci kamannin ku iri ɗaya ne sak sai dai kawai fuskarsa ta fita ka tsufa sa'ar da samaratu ta zo na a labarin sai ta ga idanun markawun sabus sun cika sharkab da hawaye kamar yadda ita ma take zubar da kwalla cikin matukar tausayi tace ya kai dana ina dalilin kukanka markawul sabus ya numfasa ya ce ai dole ne ne kuka domin sai yanzu ne na san cewa nayi babbar rashi hakika na gamsu cewa mahaifina namijin gaske ne tabbas su ne mazanja inda yana raye ta ban sha wahalar da nake sha ba yanzu ya ce ummi na na roke ki da ki cigaba da bani labarin dan naji irin gogormai da ya da da kuma azalimi da wamul huzbar shin ya mutu ne a fagen daga ko ko cutaye ta zamo ajalinsa ne faru ga yar uwarsa sarauniya hashlai shin sarki da wamul huzbur ya biya bukatarsa da ita ya kashe ta koko ita ma cuta ce ta kashe ta Da da samaratu ta ji wannan tambaya daga bakin ɗanta markahu sabus sai ta nisa ta ce ya kai ɗana ka sani cewa wannan labari mai tsawo ne kaga tun safe muke zaune a nan gashi har dare ya raba yanzu kai hakuri ka je ka kwanta ka huta ko dan saboda doguwar tafiyar da kasha in ya so gobe sai na ci gaba da baka labarin kuma kada ka mance akwai batun sauran abubuwa guda biyu wanda zaka nemo a yayin tafiyarka ko gonzuwar waɗanda ban sanar da kai su ba sai goban zan ga maka su markahul sabu zai miƙe tsaye ce yake ummina menene amfanin sauran abubuwan biyu ai na tsumin dodo kiryanu ya fi su muhimmanci samarat ta murmushi tace a'a bai fi su ba kai dai kai hakuri zuwa gobe zaka ji komai nan dai suka yi sallama ya tafi ɗakin sa ya kwanta wannan shine abin da ya faru tsakanin markahul sabus da mahaifiyarsa Samaratu bayan ya isa gida da Gimbi sima, da nufin aurenta a can birnin Bahazin kuwa wata daula ce wadda al'ummar musulmi suka mamaye akalla akwai garuruwa guda hamsin da biyar a ƙarƙashin wannan ƙasa. duk garin da ka je dole ne rayuwar al'ummar ta baka sha'awa domin ana zaman adalci babu wani bambanci tsakanin attajiri da talaka waɗannan mutane suna tafiyar da rayuwarsu ne bisa shari'ar musulunci daga cikin garuruwan wannan ƙasa akwai wani ɗan ƙaramin gari da ake kira Saharin shugaban al'ummar wajen sunansa Abul Hubairu ma'ana shine mahaifin jarumi Hubairu amma ainihin sunansa shine Mas'ud Mas'ud na da mace ɗaya rak ana kiranta da suna Maryam Maryamu ce mahaifiyar jarumi Hubairu kuma tun daga kansa ba sake samun haihuwa ba yau wata hudu kenan rabansu da ganin jarumi Hubairu kuma sun yi sallama da shi ne akan cewa ya tafi yaɗa addinin Allah zuwa ga wata ƙasa wanda ake kira Sulbayya kuma zai dawo nan da wata guda inda yana rayi ƙasar Sulbayya daula ce ta wasu manyan kafirai ma'abota bota rana da yawa daga cikin mutanen Bahazin sun rasa rayukansu a kokarin shiga wannan gari don yaɗa addinin musulunci mutanen Sulbayya sun kasance masu matukar taurin kai da rashin imani kuma riƙaƙƙun matsafa ne an shayin yaki tsakanin daular Bahazin da daular Sulbayya amma ragas ake ma'ana kare jini buri jini don haka kasashen biyu suna shakkar juna lokacin da Maryamu ta ga ɗanta Hubairu ya shafe wata hudu bai dawo gida ba sai hankalin hankalinta ya dugunzuma ta kasa samun sukuni dare da rana sau tari sai ta shiga dakate ta kuka ba tare da an san halin da take ciki ba ba wani abu ne yake sa ta kukan ba sai tsananin san da take wa jarumi Hubairu shi kuma Mas'ud ko kaɗan bai damu ba tun daga ranar da Hubayr ya bar gida sai Mas'ud ya ci gaba da harkokinsa na hidima ta addini kamar yadda ya saba bai sake yin magana ba. wata rana yana barci cikin dare sai farka ya ji Maryamu na kuka Mas'ud ya miƙe tsaye je kanta ya tsaya ba tare da ta sani ba kawai sai jin muryarsa ta yana mai cewa ya ke matata ina dalilin kukanki a wannan dare cikin firgici ta dago kai ta dube shi gami da goge hawayenta sannan ta ce babu komai Mas'ud ya murmushi sannan ya tsuguna dab da ita ya dafa ya yace kada ki boye min damuwarki kin sani cewa ni ne mijinki kuma iyayenki sun rasu ba ki da wani wanda ya fi ni yanzu a duniya na zamo tamkar uwa da uba a gare ki babu wanda ya san halin ki sama da haka zalika ni ma babu wanda ya san hali na sama da ke iya tsawon zamana da kewo shekara talatin kenan yau ne rana ta biyu da na taɓa ganin kukanki rana ta farko ita ce ranar da mutanen kasar Sulbayya suka kawo hari iyayenki suka rasu rana ta biyu ita ce yau menene ya faru sanar da ni hakikanin gaskiya yayin da Maryam ta ji wannan batu sai ta aje zuciya sannan ta ce ya kai mijina hakika duk abin da ka faɗa dangane da ni gaskiya ce dan haka ku zan ga maka gaskiyar lamari na kamar yadda ka bukata ka sani cewa dan mu ya yayi mana sallama akan cewa zai tafi kasar Sulbayya don yaɗa kalmar Allah da zumma cewa zai dawo bayan wata guda inda yana rai gashi yau wata hudu kenan shiru babu dure su na sani cewa idan ya halaka bisa wannan tafarki ya samu babban rabo domin yayi shahada sai dai na taya shi farin ciki to amma babban abin da ya fi yafi na shine kullum sai ne mafarki da shi kuma a cikin mafarkin ana nuna min cewa yana nan a raye amma rayuwarsa na cikin mugun hadari wannan shine dalilin da yasa kaga ina kuka domin ban san yadda zan iya bashi taimako ba idan har mafarkin nawa ya zama gaskiya Sa'a da masu ya ji haka sai shiru yana tunani bayan gushewar dan lokaci sai dubu Maryamu cikin nutsuwa ya ce yake matata hakika ki abin dubawa ne domin ni ma na taba yin makamancin sa ni ina ganin babu abin da za zamu face mu shirya mu tauba hazin domin mu sadu da shugaba Imam Khalid mu sanar da shi matsalar muna son ki sani cewa Imam Khalid babban malami masanin fassarar mafarki kuma Allah ya bashi lakanin istihara lalle da halin da hubairu ke ciki zamu ji hakikanin lamari daga gare shi ko da Maryamu ta ji wannan batu sai farin ciki ya lullube ta ta nuna gamsuwarta washe gari tun da asuba suka kintsa suka hau da wakai biyu suka nufi birnin Bahari sai da suka shafe kwana uku daidai sannan suka isa kuma cikin ikon Allah ba su haɗu da wani mugun abu ba akan hanya da shigar su cikin birnin Bahari suka tambaye gidan Imam Khalid da yake sananne ne nan da na aka yi musu jagora zuwa gidansa da zuwa suka iske shi a kofar gida yana bayar da fatawa ga almajiransa ko da ya ga baki sai ya miƙe tare su cikin farin ciki suka ga yasa ne yace da Maryamu ta shige ciki wajen matarsa ta zauna ta huta shi ko Mas'ud sai zauna tare da shi anan aka kawo masa abinci da ruwan sha a kinsa bayan Imam Khalil ya sallama almajiransa sai ya juyo ga Mas'ud suka fuskanci juna sosai sannan yace ya kai wannan dan uwa hakika ina ganin kamar mun taba saduwa a baya daga yana ka fito kuma me ke tafa da ku yayin da Mas'ud ya ji wannan tambaya sai murmushi ya ce ya shugabana ni mutumin Sahar ne hakika mun taba saduwa sa'ad da aka yakin karshe tsakanin kasar nan da kasar Salbayya ni ne wanda na kama ka sa'a sa'ad wani kafiri ya finciko ka daga kan doki ka fado kasa ya kawo maka mummunan sara da takobi mai azama na kare sarar na soke shi da mashi na ya faɗi kasa matacci ko da jin wannan batu sai Imam Khalil ya rungume Mas'ud cikin tsananin farin ciki sannan ya kama hannunsa suka shiga cikin gida gaba ɗaya da shigar su suka iske Maryamu da matar Imam Khalil zaune a tsakar gida suna hira cikin nishadi su biyun suka dago kai suka dube su sai suka cika da mamaki domin Mas'ud da Imam Khalil na riƙunƙuma da juna tamkar ƴan uwan da suka dade ba su sadu ba cikin mamaki Hasiyatu matar Imam Khalil ta duba mai gidan nata tace ya kai mijina shin kun san juna ne ko ko kun kasance ƴan uwa ba mu sani ba <laughs>